بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه جمعين أما بعد لو كان ترى شرنا تيسا مزي وجماد الآخرة مكو الفمو من أربعين نبيل كتك سلسلة يدروس زقصص الأنبياء تولي ماليزيا تقريبا katika vikao vilivyopita kuzungumza baadhi ya yale yanayofungamana na nabiiullah adam alayhi salatu wassalam na tukaahidi kuwa biidhnillahi taala kuanzia kikao chetu cha leo bado tumzungumzia adam alayhi salam lakini huyu ni adam tofauti kama wanavyosema ulama wakimuita nuh adam al-asghar ni kama Adam mdogo kwa nini نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قيل له آدم الثاني أو آدم الأصغر لقول الله سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين سلام على نوح في العالمين فكل من على وجه الأرض هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام watu wote walioko juu ya hii ardhi leo wote ni katika kizazi cha Nuh alayhi salatu wassalam kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema waja'alna dhurriyatahu humul baqin kwa kizazi chake ndio kilichobakia katika hii ardhi na Nuh alayhi salatu wassalam wote wale ambao aliokolewa pamoja na wao hawakupata kizazi isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala akitaja pia dua ya Nuh dhidi ya wale waliosimama kinyume na da'wa aliyotumwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa aliwaapiza kwa kusema يقول الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أكمون با الله سبحانه وتعالى أسم بكي شيوت كتكي أرض ميونغون ممكافيرين أو أنغميز ووت نا الله سبحانه وتعالى أكو أنغميز ووت كو هكونا يوت أدي بكي كتكي كزازي جوالي وليم كفور الله سبحانه وتعالى wala hakuna yeyote aliyebakia katika kizazi cha wale waliokuwa katika jahazi pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam na ndio maana wakamuita baadhi ya wanaovioni Adamu thani au Adamu al-asghar kwa sababu wote waliobakia katika hii ardhi ni katika kizazi cha Nuh alayhi salatu wassalam ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل katika wale mitume bora kabisa waliokuwa na subra wakasimama katika kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Nuh ni mmoja wao bal huwa awwalu ulil azmi na rusul wa huwa awwalu rasulin ursila ila ahli al ard katika orodha aliyekuja wa kwanza katika ulil azmi pamoja na kuwa mbora kabisa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini aliyetangulia wa kwanza ni Nuh alayhi salatu wassalam yeye ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi Adam alayhi salatu wassalam alikuwa ni nabii min anbiya illah lakini hakufika daraja ya kuwa rasuli na hili tuliwahi kulizungumzia nafikiri katika durusi ya aqida tofauti iliyoko baina ya rasul na annabi yatosheleza kuwa rasul daraja yake iko juu kuliko nabii kwa hivyo wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi kwenda kuwalingania waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwalingania kurudi katika Uislamu ni Nuh alayhi salatu wassalam na hapa kuna hadithi ambayo yajulikana kama hadithu shafaa maarufu ya kuwa watu watakapopata dhiki siku ya kiyama wataambizana kwenda kuzungumza na Adam alayhi salatu wassalam ili awaombee shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hukumu yake watakwenda kwa Adam na Adam alayhi salatu wassalam katika udhuru atakaotoa wa hal akhrajakum min aljannati ghairi je kuna mwingine aliyewatoa peponi isipokuwa ni mimi mimi ndio kosa langu likafanya tutolee peponi idhhabu ila nuhin awwali rasulin arsala Allahu au ursila ila al-ardi yeye ndiye mtume wa kwanza ambaye ametumilizwa katika ardhi kwa Adam alayhi atamwambia watu hiyo na watu katika mawqif watamwambia Nuh alayhisalatu wassalam anta awwalu rasulin arsalaka allah ila ila ahli al-ardh na Allah subhanahu wa ta'ala sema inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh wan nabiyina min ba'dihi kwa mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni Nuh alayhisalatu wassalam وقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين آدم ونوح ونموجة لموليزة نتوم صلى الله عليه وسلم نكي نكيبينجاني كيتشوكويبو بين آدم عليه الصلاة والسلام ننوح عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم عشرة قرون كرني كومي زمبيتا بين آدم عليه الصلاة والسلام na kutumilizwa kwa Nuh alayhi salatu wassalam وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام بين آدم ونوح kulikuwepo karne kumi wote walikuwa katika uislamu wote walikuwa katika uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume yoyote katika wakati wote huu hakutumliza rasul mpaka lilipotokea jambo la shirki ilipotokea shirki Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam bila shaka kulitokea mauaji baina ya watoto wa Adam Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume kwa ajili yale mauaji yaliyotokea na bila shaka binadamu walikuwa na makosa binadamu wakosea lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume mpaka ilipotokea dhambi ya nini ya shirki kuonyesha uovu mkubwa ulioko ndani ya dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na karne kama wanavyotaja wanaovioni ni miaka 100 au anna al-maqsuda min al-qarn huwa al-jil min al-nas generation kizazi kikipita kile ndio karne isabika kwa hivyo yawezekana karne kwa miaka kwa mfano sabini miaka themanini au chini ya hapo ikiwa ile generation itaondoka itakuwa ile karne imekwisha ala kulli hal baina adam na nuh alayhi salatu wasalam kulikuwepo na karne kumi wa nuh alayhi salatu wasalam dhukira fi القرآن 43 marra nuh alayhi salam imetajwa katika kitabu cha Allah mara 43 na kuna ibra kubwa sana katika kisa cha Nuh alayhi salatu wassalam baada ya Adam alayhi salatu wassalam مكث الناس قرونا طويلة وهم أمة واحدة على التوحيد بعد آدم عليه السلام watu walikaa karne nyingi wakiwa katika hali ya tauhid wote wakiwa katika hali ya tauhid na uislamu ala alfitra fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha kama vile alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala hatta ja'atuhum ash-shayatin kama alivyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith qudsi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema inni khalaqtu ibadi hunafa hakika mimi nimewaumba waja wangu katika tauhid fajtalathum shayatin wakaja mashaitani wasarafathum an ibadati llah ila ibadati ghairi llah wakawaelekeza katika kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wakaingiza shari aina mbalimbali kwa watu na hili lilitokea anna qauma nuh alayhi salatu wassalam mata minhum unasun salihun walifariki kati ya wao watu wema fajaahum shaytan amarahum an yusawiru liulaika salihina suwaran akaja shaytan akawa awaamrisha watengeze sura picha za wale watu wema imma picha katika sura ya masanamu au picha yoyote wakumbuke wale watu wema hata idha ra'awhum tadhakkaruhum watadhakkaru ibadatuhum mpaka wakiona zile sura zao wao wakumbuka wale watu wema kisha wakumbuka zile ibada walizokuwa wakizifanya fakana dhalika sababan fi nashatihim fil ibada ikawa ni sababu waona wao ya kuwachangamsha katika kufanya ibada wakiwakumbuka wale watu wema wastamaru ala dhalika zamanan hatta mata ulaika alqaum wakaendelea kipindi kirefu katika hali kama hiyo mpaka kile kizazi ambacho walitengeneza yale masanamu kwa ajili ya ukumbusho peke yake wakaondoka wote wakafariki fajaa man badahum wakaja watu wa baada yao fajaahum shaytan shaytan pia akawajidia hao waqala lahum inna hadhihi suwar biha kanu yastashfi'un wa biha ينزل عليهم المطر muona hawa watu wao katika hizi sura wale wenzenu walikuwa wakiomba, shafaa kupitia kwao na mvua ikinyesha kwa kupitia kuwaomba hawa watu wema wakawa wawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ataja namna gani walikuwa wameshikamana na kuwaomba hawa watu wema waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ابن عباس رضي الله عنهما atajawazi kuwa hao waliotajwa katika hii aya walikuwa ni watu wema katika watu wa Nuh alayhi salatu wassalam walipofariki wakawa ni wenye kutengeza masanamu katika sura yao ili wawakumbuke wachangamke katika ibada walipowaangamia wale ambao walitengeza kwa malengo yale wanaodhania ni mazuri kaja wengine baada yao wakaambiwa na yule sheitan kuwa hawa walikuwa wakiomba kupitia kwa hawa walikuwa wakiwataka hawa msaada ndiyo mambo yao yakifanikiwa wale wakaanza kuwaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na hili ndilo lililotokea kwa vizazi vingi vilivyokuja baadaye na mpaka leo ni jambo ambalo laendelea katika Bukhari na Muslim في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا كنيسا رأيناها بالحبشة فيها تصاوير hawa walimtajia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mgonjwa kanisa ambalo waliliona Habasha Ethiopia sababu Ummu Salama na Ummu Habibu walifanya hijra wakaja Ethiopia kwa hivyo waliona kanisa lina sura za watu ni kana kwamba wamwambia mtume sallama kuwa ukifa na sisi tutakufanyia hivyo kisha kumejengwa makaburi yamejengwa ya wale watu wema katika wao mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hali nzito ya maradhi yake akawaambia inna ulaika idha mata fihim rajulu salih wale mnaowataja anapokufa kati yao wao mtu mwema banau ala qabrihi masjidan hujenga katika kaburi lake sehemu ya ibada wasawaru tilka suwar kisha wakachora picha zile mlizoziona thumma qala ulaika shiraru khalqi inda Allah yawm alqiyama hao ndio watu wa ovu kabisa mbele ya Allah siku ya kiyama sababu kile kitendo wanachokifanya chawapelekea wao katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza jambo la kujenga misikiti katika makaburi bali akakataza jambo la kujenga chochote juu ya makaburi na leo ndiyo inavyofanyika ni wangapi katika khurafiyun utaona makaburi yamejengwa yamejengwa mijengo ya ajabu sana na kuwekwa matambara wallahi haya hakutufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam bali haya ametukataza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kuwa ni njia inawapelekea watu katika kumshirikisha Allah na ndivyo ilivyofanyika leo utakuta kaburi limejengwa watu wafanya tawafu katika kaburi amuomba mfu maiti wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum hao mnaowaomba pasi na Allah ni viumbe kama nyinyi wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum mkiwaomba hawasikii hata yule mnayowaomba walau sami'u mastajabu lakum na lau kama wangelisikia hawatawaitikia maombi yenu hawawezi wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum na siku ya kiyama wataikanusha hiyo shirki mnaofanyia wala yunabbiuka mithlu khabir wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah awapa habari za mjuzi anayejua kila kitu Nuh alayhi salatu wassalam akatumilizwa kwa watu wake akatumia njia mbalimbali kuwalingania jamaa zake kwa hiyo walivyokufuru watu wa Nuh ambao ni katika kizazi cha Adam alayhi salatu wassalam arsala Allahu ilayhim nabiyahu nuhan alayhi salatu wassalam Allah akawatumilizia mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam na akampa amri ya kuwaelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala falam yuqassir alayhi salatu wassalam wallahi hakufanya upungufu wowote katika da'wa na kuna mfano mzuri sana wakina kila anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhi salam alitumia katika uslub aliotumia uslub at-targhib kuwapendezea wale watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na chochote فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تزامنا منغاني ألف وبندزيا واو كموابود الله سبحانه وتعالى akawaambia waombe maghfira na msamaha kwa Allah kwani hakika Allah ni mwingi wa kusamehe tena baada ya msamaha atawaletea mvua kwa wingi kisha atawakunjulia katika dunia kwa si akhira tu msije mkafikiria kuwa mkiifuata tauhid na mkiifuata njia ya haki mtakosa katika dunia la bali atawafungulia katika mali na watoto atawajalia mabustani na mito mingi huu uslub ilikuwa ni uslubu targhib awavutia ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote kadhalika akatumia uslubu tarhib kuwatishia فذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم نواغبين عذاب ya siku ile ya kiyama adhabu yenye kuumiza chungu sana kwa hapa akatumia uslub wa kuwatishia kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Nuh alayhi salatu wassalam kadhalika akatumia uslub wa aljidal wal muhawara kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Nuh aliwaambia jamaa zake alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا أكوى أوتجيا يلمامبو أليفانيا الله سبحانه وتعالى نيكيو على يوتي موكيرك وأميوفانيا الله سبحانه وتعالى يا يندي أليوم بامينغو سابا na yeye ndiye aliyeumba na kufanya mwezi ukawa ni nuru wakati wa mwezi unapotimia kadhalika akajaalia jua kuwa kama mfano wa taa kubwa katika ulimwengu wallahi lau kama wanadamu wataungana wote watengeneze kile ambacho kitaangazia katika huu ulimwengu hawawezi hawawezi kutengeneza mfano wa jua jua linapochomoza laangaza katika sehemu ngapi katika ulimwengu chukueni nyi majenereta yenu yote muone kama mwaweza kutoa nuru mfano wa jua linavyotoa sasa hii uslub au huu uslub wa muhawara akawa yowapa kwa ikiwa Allah haya yote yeye ndiye aliyafanya kwa hivyo anastahili ibada nani ni yeye peke yake pasi na yote mwingine kadhalika uslubu sabr wa tahammul al-adha Nuh alayhi salatu wassalam alistahimili udhia mwingi sana aliyopata kwa jamaa zake makatha fihim alf sanatin illa 50 ama da'wa peke yake ya Nuh alayhi salatu wassalam alikaa kuwalingania jamaa zake miaka 950 alfu kupungua 50 huu si umri wa Nuh Nuh umira umr طويل جدا Nuh alipewa umri mrefu sana si miaka 950 miaka mia tisa na hamsini ni dawa peke yake ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu peke yake miaka mia tisa يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما مياك يوتها يا أصبير أولا كتكنجية الله سبحانه وتعالى نموش وقوش وما آمن معه إلا قليل كذلك uslubu talattuf fi alkhitab uslub wa kuzungumza na wao kwa mazungumzo laini Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa mpole katika da'wa yake anapowalingania jamaa zake walimjilia Nuh alayhi salam wakamwambia wataka sisi tukae tukusikilize wafukuze wale maskini maskini wale wale ambao hawana kitu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ولمتكأ وفكوز والي نهيف ديفوين أفكوا أسلوب وكفار حتى وكتهم محمد صلى الله عليه وسلم ولكوها وتاكي كُكَاءَ wamwambia mtume wa sallam sisi tukae tukusikilize wakati watumwa kama mfano wa kina Bilal na watu madhaifu kama Ibn Mas'ud na Ammar bin Yasir na wengineo wakati na wewe waondoe wale tuwekee sisi kikao kando Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake wala tatrudil alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha usiwafukuze usiwafukuze hii da'wa haipambanui baina ya kuwa wewe umefunguliwa na dunia wewe hujafunguliwa katika dunia dunia ni dunia yako na mitume wa Allah walikuwa kiweka wazi wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala mimi siwaombi katika hili ninalo walingania nalo mali yoyote hakuna alaka yoyote ya mitume wa Allah na dunia albatta kabisa hawana haja na dunia kabisa kulliyan mpaka kufa kwao pia wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama hawakurithisha mtu dinar wala dirham kwa nini ulama wataja katika hikma ni kuwa lau kama mitume wangelikuwa warithiwa watu wangelikuwa na nafasi ya kuwazungumza mitume wa Allah kuwa walikuwa wafanye ile da'wa ili wakusanye mali kwa ajili ya warathi wao pia baada ya kufa kwao hawakurithisha chochote katika dunia hata آية سورة النمل وورث سليمان داود مالي ورث العلم كما لفوليزم إنما ورثوا العلم كسليمان أليرث علمك وداود عليه الصلاة والسلام سي سيكويت أمريثي مالي لا أمريثي علمه أما الله سبحانه وتعالى ألمرزوكم جواك داود عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام walipomjilia wale akatumia uslubu wa upole wala aqulu lakum indi khazainullah siwaambii mimi kuwa na khazina za Allah la funguo za riziki ninazo mimi la wala a'lamu alghaiba wala mimi sijui ghaib wala aqulu inni malak wala sijasema kuwa mimi nimepandishwa daraja sasa malaika wala aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayra kwa hiyo wale mnaowadharau wale siwaambii kuwa Allah hatuwapa khairi wala hakuwafukuza kwa ni maneno tu wao hutumia kuwadharau mitume wa Allah alayhi salatu wassalam mpaka kumwambia wama naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i hatuoni wanaokufuata wewe isipokuwa ni wale watu duni katika sisi badi ar-ra'i ambao hawakai chini wakafikiria mambo waambiwa tu wao waamini si kama sisi farihu bima indahum min alilm wakajiona wao wana ubora wakawatumia maneno ya kijeli kama hayo na pamoja na hayo mpaka kufikia kumwambia Nuh inna lanaraka fi dhalalin mubin sisi tukuona wewe uko katika upotofu wa wazi kabisa na leo ndio wanavyowaambia pia watu wa haki wale jamaa wampotea kabisa جواب لكن كونني يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين والله ممسين وبتوف ممن امتومي والله كيف يكون كيف يكون به ضلالة نوح فيبيا وبتوف والله بعثه لتزول به الضلالة الله ممتومي زيك وجل يكون دوانين وبتوف لكن جوياك وكاوى ومن بيا منين وكما هايو na katika yale waliomwambia Nuh alayhi salatu wassalam wama nara lakum alaina min fadli bal nadhunnukum kadhibin hatuoni muna fadhila yoyote baada ya kuamini yani kama wao walikuwa wapima fadhila katika mambo ya kidunia kuwa hehe baada ya nyinyi kumfuata Nuh mbona hamui matajiri kuliko sisi mkafungulikiwa katika dunia hatuoni fadhila yoyote ya kidunia baada ya nyinyi kumwamini Nuh qala ya qaumi أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون shapigwa upofu bwana hamuoni ile haki ambayo tumeichukua na kuifuata nani aweza kumlazimisha mtu kuifuata ile haki la ikiwa nyinyi mwaichukie ile haki siwezi kuwalazimisha lakini haki iko wazi kabisa wakadha wa استمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وقومهم يكيلون له الأذى كيلا يندليه كفر ودنانيه كتكنجي الله نجما زاك وامبمي أوذية كوكيلو نينجي وموذي كوكيلو مبكى كتكوذية أمبيو الله سبحانه وتعالى يتاجه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ma naraka illa basharan mithlana hatukuoni wewe isipokuwa ni binadamu kama sisi tu hii raddi wamfanyia nani nuh kisha ma naraka illa basharan mithlana wama naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'i tunaokuona wale wanaokufuata wewe ni dhuafa ni watu madhaifu ama watu wenye akili zao katika wakubwa wa kaumu yako hawezi kufuata mtu kama wewe na waliposema baadhi ya rai ni wale ambao hawatulii katika mambo na kupambanua baina ya haki na batil bali rai zao zile za haraka haraka wakisikia tu wao wafuata tu ndio maana akakufuata lakini sisi tuna akili zetu mpaka kufikia kuambia kuwa wama nara lakum alina min fadl hatta takunu antum afdalu minna mpaka muwe wabora kuliko nyinyi kuliko sisi mbona hatuwaoni mkiamini mkifungukiwa katika dunia bal nadhunnukum kadhibin katika suratul araf inna lanaraka fi dhalalin mubin وقالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة لو كم الله انجتاك انجترمش ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إذ zote ni rudud haya mambo hatujayasikia sisi kwa babu zetu wale waliopita in huwa illa rajulun bihi jinna ni mtu mwenda wazimu tu huyu bwana hana akili timamu yule ni mwenda wazimu wamwambia Nuh alayhi salatu wassalam kwa hiyo ukitizama rad ya watu wa Nuh kwa mtume wao alayhi salatu wassalam mwanzo anta basharun mithluna wewe ni kiumbe binadamu kama sisi tumfuate kiumbe kama sisi na huu uslubu wallahi ndio uslubu wa takriban umma wote waliokufuru mitume wao mpaka firaun anu'minu libasharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun sisi tuwafuate watu wawili ambao ni binadamu kama sisi in antum illa basharun mithluna haya ndio yalikuwa majawabu wakijibu wale wanaowakufuru mitume wa Allah pia waliomfuata Nuhu wasema aradhiluna badi arrai ni watu dhuafa watu madhaifu lakini ukweli wa mambo watu madhaifu mara nyingi ndio wanaofuata haki sababu hakuna kinachowazuia wao kufuata haki na mara nyingi wale ambao wamefungukiwa katika dunia hufanya kibri kwa sababu amefungukiwa katika dunia kwa nini amfuate mtu ambaye yuko chini yake katika dunia anavyoona yeye na leo ndivyo ilivyo mwanzo ana muda ana muda yeye wa kukaa chini na kusikiliza ile haki inapozungumzwa hana muda bali na akizungumza na wewe azungumza kwa maneno ya ajabu ajabu ya kibri kibri hivi ajiona shafika na mfano mzuri mnao kwa makhurafi makhurafi utaona kwa hiyo kuna wengine ile kofia kishaiweka yeka hivi kisha kuangalia kwa ubavu hivi eh una nini nawenda chooni wewe kibri cha nini nawenda haja wewe wafanya kibri dhidi ya haki iliyokujilia na wewe si chochote ukamwona kuangalia tontokea wapi wewe tonsoma wapi wewe we nini wewe wewe kadha si muhimu hayo yote kile kinachozungumzwa hapo ni haki ama ni batil ikiwa ni haki ni juu yako wewe kufuata usiangalie kuwa mfulani ansema mfulani ansema ni haki ama ni batil ni haki wafuata lakini ndivyo walivyo katika kila asr katika kila jaini mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala asema illa qala mutrafuha mutrafuha wale ambao wamefunguliwa katika dunia waishi katika starehe mara nyingi walikuwa wakikataa haki kwa nini kwa sababu haki mara nyingi yaenda kinyume na zile starehe wanazozitaka wao saona so, hii haki itanifunga hii hivyo ah misikubali mtu akafanya nini kibri ndio pale ona kwani nani anayewafuata wale ni watu maskini tu ni maskini kweli lakini hiyo si mizani ya kuonyesha kuwa hii ni haki ama ni batil kadhalika wasema wao hawaoni fadhila yote waliokuwa nayo nyinyi bali pengine wajiona wao ni wabora kuliko wale katika dunia kisha wadai kuwa bal nadhunnukum kadhibin bali twadhania nyinyi waongo naraka fi dhalalin mubin tukuona wewe uko katika upotofu na leo pia inatumika ili ili mawahabi bwana wamepotea kweli kweli wale mawahabi eh wampotea katika lipi hebu tuambie moja alipotea utasikia wale wa, wapinga wale mambo ya bid'a bwana hakupinga wao hawakupinga wao kapinga mtume wao sallallahu alaihi wasallam aliposema fa inna kulla muhdathatin bid'a kulla bid'atin dalal sasa labda ulete uslub ambao utawafanya wale wasioelewa waone unachokizungumza ni haki sema hawampendi mtume sababu wapinga maulidi wakipinga nyinyi kuabudu makaburi sema hawapendi mawalii wale ndio uslubu unaotumika huu lakini ule ukweli wa mambo ni kinyume kabisa na vile wanavyozungumza lakini ni uslubu wa watu wa batil na hii katika masailu ljahiliya ambao walikuwa nayo wale wakale mpaka wa leo watu ni wale wale tu wabatil wako vile vile ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin babu zetu wote waliopita haya mambo hawakuyajua mmekuja kuyaleta nyinyi tena wakamwambia nuh bika junun we una wazimu wewe hakadha tahamu ittahamu waraddu ala nabii allah nuh alayhi salatu wassalam lakini kama vile alivyoambiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila للرسل min qablik hakuna tofauti katika rad ya kufar dhidi ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam watu wa Nuh wakairudi da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam kama tulivyotaja na Nuh alayhi salatu wassalam akasubiri juu ya udhia aliyoipata kutoka kwa watu wake insha Allah taala tutakuja kuzungumzia biidhnillah taala namna gani watu wa Nuh walivyoikabili da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam na subra aliyokuwa nayo juu ya udhia aliyoipata kwa watu wake mpaka kufikia muujiza wa Nuh alayhi salatu wasalam wa, kuwapa challenge umma mzima ambao wamesimama dhidi yake kisha tuzungumzie idadi ya wale waliomwamini Nuh alayhi salatu wassalam na kuendelea mbele باذن تعالى والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك